Eta etxeko asegurantzak ego Euskal Herrian sute edo uolde baten aintzinean lapurketa bat badela edo zerbait gertatuz gero irugarren bati ordaindu beharreko kalteak gure moltsatik jarri behar ez izaiteko etxeko asegurantzak eh, dira bizitokien kasuan jantzitaiken beharrezkoa baino lege zukan beharrekoak direla baina UNESPA edo UNESPA erakundeak eginduen azken inkestaren arabera ego Euskal Herrian ez da ala kolonagusi egunon zuri? Egun honen, eh? ba, ez da horrela ez, eh? nik ere uste nuen, ba, etxe bakotxak bere asegurantza zuela, ez dukalako bat dukanen duzu ziur, Kristof, ez da? Bai, bai, bai. <laughs> denek bai? bezala. bai. <laughs> Beno, ba, ego Euskal Herrian bizitokien euneko amarrak ez du, eh? asegurantzarik, eh, bere ez Euskal Autonomi erkidegoan etxe bizitzen euneko laurogeita amarra, eh? alako batekin babestua den bitartean, Nafarroan euneko laurogeita irua baino ez da. Eh? Baina, ala eta guztiz ere, UNESPak eh, egin inkestak dio Espainiak autonomia erkidegoen artean, asurantza tasarik altuena duela eh, Euska, Ego Euskal Herriak. Eh, Espainiako estatuan batez bestean, harrigarria bada ere, bizitokien euneko irurogeita amaseiak baino ez duelako asurantzarik. Ego Euskal Herrian, ala ere, amar etxetik batek ez du asegurantza baten babesik, jakin izan dute zergatik? Bai, ba, hor dago koska, eh? Bizitokien euneko amarrak kasurantzarik ez dukaiteak, ez duela erra nahi, ba, herritaren euneko amarra ardura gabe bat dela. Izan ere, eh, azken amarkadan desiente emendatu omen da, asurantzarik gabeko bizitokien kopurua, eta azterketa honen arabera bi faktore dira nagusi, eh? Bat, eh, krisi denboran emandako etxe kaleratze edo dejabetzak. Eh? Banketxen esku, geratu dira, eunka eta eunka etxe, ego euskal herrian, eta banketxe batek ez dio bere buruari, ofizialki asurantza bat egiten, arriskua edo lanjera bere gain hartzen du hortik ba uler daiteke beraz e, e, Ego Euskal Herrian e, edo Ego Euskal Herriarekin alderatuta Espainiako estatuan asurantzari gabekoen etxeen tasa bikoiztea eh uneko 24 lau arte e, 2000 geroztik gogon hartu Espainiako estatuan bosteun mila etxe desjabetze eman ziren bitartean beno ba, Euskal Herrian krisisa etzela behar bada hain latza izan. Egan nahi du ere, beraz, desjabetutako bizituki horien eh, parterik ahondina ez, tutela banketxek gero berriz ere saldu, edo alokairuan eh, eman oraindik utxik direla, eta ipatu duzun, bigarren mm. Bai. agazoina, datu bitxi hau eh, duena, Bai, ba, bestea da, azken amar urteetan ere, euneko hogeita amabi emendatu dela alokairuan, eh, bizibiren herritarren kopurua. E, gazteen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoan gurasuen etxea utzi e, duten hogeita amabost urtez berakoen, euneko irur hogeita emesortzia alokairura, eh, joan da, bimila garren urtean, eta horitariko parte bat, beltzean ematen delarik e, etxe partekatu eta bestelakoetan, ba, inkesta honen arabera, etxen jabeek sarritan maizteraren gain. Usteen omen dute, asoguran za egitea ba egingo duelakoan baina ez da ala Eh, ba, biztan da, eh, kalkuloen arabera, ofizialki gurasoekin bizi ez diren hogeita ma bosturtez, berakoen irutik bakar batek du alako etxe asegurantza bat kontrataturik bere izenean, eta nunbaiten bizi dira, ezta? E, eh, litekena da, asurantzari gabeko aloka iruzko, etxe hoietariko batean bizitzea, agian beltzean, agian episukideekin partekatuta, agian batek bestea ginen zuelakoan asurantza, eta azkenean ez batak, eta ez besteak. Hala, bon. Ebe, ala, gai hori, eh, gai xakona, sozial gai bat, eh? egunerokoan eh, denek pairatzen duguna nunbait eh, kollo, eskertzen zaitugu, beraz argitasunak emanik? Zuri?